Yo yo yo yo. That's what's up baby. Сайн бацгаано. Бата байна. Аа ингээд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ оройн ч юм уу сонсч буу энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ сайн бистэ манай сонсогч нар. Аа би яг одоо алхаж байна. Одоо золотой уулзаад нэг а Густо гэдэг ресторан байдаг. Энэ бол реклам биш шүү залуусаа. Тэдний зүгээр баавар цай надад их таалагддаг юм юутай хоньны сүултээ одоо хоньны жижигхэн хавиргуудтай юм юу цай байгаа. Баяртай цай. Тэгээд их сайхан идэх болгонд ингээл духнаас хөлс гараал. Их сайхан альжаал тайлагддаг. Аа. Тэгээд баавар цаа авахгүй явж яг өдрийн цайны цагаар өнөө одоо ойрч миний амьдрал зүр нь юу болж байгаа юм бэ? Одоо энэ шоунуудаа зохион байгуулаад одоо ирэх манай Идрэгийн спешиал энэ 9 дугаар сарын 26-нд болох гэж байна. Тэгээд билет нь бол зарагдаа дуусчихлаа өнөөдрийн байдлаар. Ер нь билет нь зарлагдаа 30 цагийн дотор ер нь зарагдаж дуслаа анх удаага. Энэ бол манай одоо клубын түүхэнд ингэж хурдан зарагдсан, онлайнаар бүгд зарагдсан юм анх удаагийн тохиолдол боллоо. Тэгээд аа хүмүүс бас их асууж байна. Өөр газар хийхгүй юм уу? Газраа томруулаач ээ, дахиад тоглохгүй юу гэд. Бид нар бас юуны аа би одоо яг юм бичээ явж байна. За баяртай. Аа тэгээд яг үдгчдийн хүсэл дээр бас дахиад нэг шоу нэмэгдэж магадгүй юм шиг байна бас манай одоо хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй комедиан болоод байгаа. Тэгээд бас бахархаж байна. Эдрэгээрээ бас бая өмнөөс нь баярлж байгаа. Энэ бүхнийг бас те а Улаанбаатарын одоо бааруудаар <laughs> хийсч тэнүүлчилж одоо 3 жил а 3 4 жил одоо ингээд ясны эцэс та эцэс ч гэх нэшин. Ер нь бол энэ бол цаашдаа ч улам томрох бах За тэгээд 9 сард ийм ажлууд байна. Өө өшөө 9 сарын 23 24-нд бид нар Сеул тоглох гэж байна. Би, Хану, Тулга бид гурав бол очих нь тодорхой байгаа. Өшөө нэг хүн нэмэгдэж магадгүй. Идрээч нэмэгдэж магадгүй, Амраач нэмэгдэж магадгүй. Одоо яг аа визэн дээр одоо яг хүлээгдэж байна. Тэгээд ер нь бол тоглолт бол галзуу болно. Итэ нэг Итэ өөний динжиг одоо хотоотлно комеди ярина. Тэгээд э, Солонгосоос сонсдог залуучууд байвал найз нөхдөйгөө бүгдийг нь урайлаарай. Аа тэр э, тоглолт болох газар маань бол яг э, дээтэл нь хамгийн дээдэлтэй 100 хүний багтаамжтай. Тэгээ тийм болохоор нөгөө бид нар 3 орой тоглож байгаа. Хамгийн дээдэл нь 300 хүнд тоглох боломжтой. Тийм болохоор билетээ орчлаад аваарай. Юуны манай Facebook-ийн хуудсан дээр UB Comedy Club-ийн хуудсан дээр UB Comedy in Seoul гэдэг ивент нэгдсэн байгаа. Тэр ивент рүү ороод аа тайлбар дээр нь утасны дугаар байгаа. Манай Чүгийгээд за би одоо гүүстээр орж байна. Эй! Залоо the comedian. What's up man? Мен ч подкаст бичиж явж байна. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За манай өнгөрсөн дугаараар орсон залуу байгаа. Тэгээ би нөгөө одоо энэ сая одоо гарах гэж байгаа дугаарынхаа интрог бичиж байгаа байхгүй. Чи згсэн баавар цай згсэн үү? Би эднийхээ рекламада хэлсэн сая подкаст дээр. Баавар цай нэх гоё. Банш өхрийн мах, өхрийн борт, сонны хавирга, хоньны сүүл, бодаа, шар тос. За энэ бол одоо байж болох хамгийн Монгол ингредиентүүд байна. <laughs> Хамгийн Монголиан тий. Золоо хөтөр бас хоол юм байна. Монголын гүрмэ хоол. Гүрмэ. <laughs> Гүрмэ фүүдс. Тэгээ бит хоёр бас ярьжсэн энэ хоолыг идчихэд Бавар цагаар дэлхийг дайлах юмсан гэд. Тэгээ бас цаашдаа франчайз болоод явал те. Тийм ээ. Бавар Zog э, дэлхийд аяр те. Bauer straight from Mongolia. Authentic Mongolian, not like fake Mongolian barbecue. Get the Genghis Khan strength. Bauer. Яа, <laughs> гоё юла. Гоё юла гинэ. <laughs> Тэгээд э, хүмүүс нөгөө энэ э, 9 сарын 23 24-нд болох манай Сеулийн тоглолтыг мэддэг найз нөхдөд бас хэлээрээ а бид нэр хоёр орой тоглоно. Хагас бүтэн сайнд, хагасанд хоёр тоглолт, бүтэн сайнд нэг тоглолт. А тэгээ энэ жилдээ одоо э, Солонгост очих одоо ганцхан одоо сүүлийн тоглолт байгаа. Тэгээ дээрэс нь эдригийн спешиал дахиад нэг өдөр зарлагдахаар болж явах шиг байна. А тэгээ цаашдаа 10 сард манай big show гэдэг байгаа. Тэр нь баахан шоу шоунууд л байна дөө. Тэгэд өнөөдрийн дугаарт бол <clears throat> манай одоо энэ танил мэдрэмж хэвтрүүлгийг одоо Монголын анхны подкаст гэж бид хоёр ярьдаг. А тэрнээс өмнө баг подкаст байгаагүй бах Монголд. Тэгээ анхны яг энэ цоврал подкастыг хамтдаа үүсгэн байгуулад одоо хамтдаа хөтлөөд явж байсан манай найз Тука маань аа оролцсон байгаа. Тэгээд яг сүүл рүүгээ энэ подкастыг би өөрөө илүү төлхөө хөтлөөд аваа явсан л та. Тэгээд өнөөдөр өнөөдөр бол яг зочин хөтлөгчөөр оролцож байгаа. Тэгээд Тока Тока маань бол та бүхэн мэдэх бах Wonder Arts Production гэдэг одоо лойчсон хамтлагийн одоо Лилтөгийг Инжин Фла Санчо гэдэг ер нь олон артистуудын одоо продюсер байгаа. Тэгээ одоо шин шин уран бүтээлүүд дээр нь ажиллаж байгаа, цомог гарах тал дээр ажиллаж байгаа, зуны 6 гэдэг сая руки гинжин гинжин фла төги өөрчн хин орлоо. А тэдний одоо нийлбэр юм цомог гаргасан 106 гэж цомог гаргасан тэрийг бас та бүхэн бас олд сонсоорой. А бас худалдаж аваарай. А тэгээ цаашдаа бас гой гой проектууд, уран бүтээлүүд дээр бас ажиллаж байгаа юм байлээ. Тэгээд Туката оролцсонд баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгээд бит хоёрын ярилцлага ярилцлагыг ер нь манай нэвтрүүлгийг анханаас нь сонсч ирсэн хүмүүс бол битэрийг бол сайн мэдэх бах. Аа тэгээд одоо бол бид нэр бол завгүй ирчүүд болсон. Тэгээд харангийн доо шиг. За тэгээд за за тэгээд олон юм яриад тах уу. Та бүхнийхөө аа сонорт мэрэгэн сонорт Тука битэрийн ярилцлагыг хөргөж байна. Тэгээд танил мэдрэмж нэвтрүүлэг 4 дугаар бүлгийн 8 дугаар дугаар Тука Well, it's that Mac, that lag swinging all these suckers, stupid train back at it. Still an addict, I got love for bad habits. Ride low, sip it slow, mix it cold and with that dope. Split it up with my kid, fuck with grapefruit, now you know the code. Hey, yo, yo, yo, yo. Sup? Хи хи. За ингэж танил мэдрэмж өвтрүүлэг анхны оригинал бүрэлдэхүүнээр эргээлээ. Yeah, sup sup. За ингэж танил мэдрэмж микэн дээр бока байна. Евкатер юу энэ тагш хэтрүүлгээ сануу тав <laughs> та сонсогч нартаа нэг үг хэлээч за юу ядсан сонсогчдоо тэгээд амар удаа уулзаагүй юм байна ингээ <laughs> ингэж бол амар удаа уулзаагүй юм тэгээд ууган нэвтрүүлэгтээ зочин хөтлөгчөөр зочин <laughs> редактораараа зочин болж орж ирж гэн тэгээд сонирн байна. Тавтай байрлал. Юу вэ? 50 да. Чамтай харин нэг юу хийгээд Э, Подкастнда нэг тий анх эхэлжсэн аа. Хоёлаа чи анх хэзээ эхэллээ? 11 онд. 11 онд. Тий. Анхны танил мэдрэмж. 11 онд тий. Анхны танил мэдрэмж. 12 он шүү. Курс байсан гэхээр 2 оноо 3 курс тэр явцал 18 12 он явцал 5 жил болсон шүү дээ. <laughs> Аврид үстэй 7 оноо. Энэ хугацаанд юу юу бол юу болов та тий? Амьдрал маш их болсон. Амьдрал сайхан явла тий сайхан явлаа. Тэгэл өксөж уруудаал амьдралын их тахил нухжаанд ал байла. Тэгж үгүй шүү. Подкастаа гэж. Тэгээ манай сонсогч нар яг анхнаас нь сонсч ирсэн хүмүүс ламжав тий ламжав гинэ ламжав өөр чинь хин юм бэ саруул а тий саруул дуун тий анх яг солиордог бах те. Тэг яг жинхэнэ утгаараа саагдаг бахад сонсч байсан хүмүүс бол маа тукаг мэдэх бах. А одоо бол тэрээр бүрэг нэвтрүүлэг юм. Тэрээр WAP Wonder Arts Production-ы үүсгэн байгуулагч болон гүйцэтгэх захирал. Аа тэгээд энэ лейб энэ бол одоо хипхоп лейбл байгаа. Лейбл болон студ аа одоо та бүхний сайн мэдих гинжин лилтоги фла руки Санчо Санчо зэрэг Бонси гэд энэ бол одоо Монголын хипхопын сор болсон төлөөллүүдийг төлөөллөлтөй хамтран ажилладаг. Одоо тэдний одоо production талаас нь бол ард нь үүдэг хүн хүн байгаа. За тэгээд сая сүулт чинь хөрх охид trap сонсдог таан дээр хэлсэн үү? Тий, хөрх охид. Одоо юу зөөр ингээд юунуудын лист нь яваа л та дуунуудын. Аль алийг хийлээ. Тэгэл бүр ихнээс нэрх юм уу? Бүүр ихнээс нарахаар чинь тэгэл за за зүгээр ярихгүй байсан ч болно хашаа. Тэгээд сүүлүүд бол амарч байсан гинжингийн Whatslove хайр гэж юу юм бэ? Тэгээд хөөх охин trap сонсдог гэд хоёр track амарч байсан гинжингээс цацсан Lil Tog-ийн одоо нүдгийн хоёр track цацсан. Тэрээс өмнө ч гэсэн угаасаа тэгэл анханасаа л лойчсан штэ тэг мэдчихэж байгаа хүмүүс. Тэгэл лойчсан. Лойчсан гэдэг боллаа. <laughs> Чи яг лойчсан чи яг юу гэж тодорхойлдог вэ? <laughs> Тока. Тэгэл нэгдэл нэгдэл тий нэгдэл гэж уран бүтээлийн нэгдэл гэдэг шүү дээ. Тий. Гэтэ яг уран бүтээл нэгдлэхээр бас байна яг хоорондоо бүр амар амьдралын найснаар болохоор чинь. Тий. За яг хүмүүст бол нэгдэл гэж ойлгогдох нь зөв л баг л та. Бидний хувьд бол л ойлгосон гэдэг чинь найснаар бид нар тэгэл найс гэдэг үг л ойлгосон гэдэг үг ерөнхийдөө солилцсон тэгэл. Ойлгочихсан ах тий. Өргөлж одоо зүрх сэтгэл өөр нэг холбоо болцсон тийм лойчсон гэдэг холбоо болцсон тийм Тэгэл одоо Logis-ны нэрийг өгсөн юм чинь тэгэл батаа шүү дээ. <laughs> Анх AMC байсан, Avenue Mob Connection байсан да. Тэгээд лойчсан гэл тэгэл бата ботолоо дотор лойчсан лойц лойц гэсээр байгаа лойчсан болсон шүү дээ. Лойчсан гэд тэгэд энэ нөгөө лойчсан гэдэг үг чи одоо нэг тийм залах уу тий ер нэг лүүсэр гэсэн үг шүү дээ. Үгүй тий нэг хойрог аа гэ тий. Гэтэ би нөгөө нэг манай өвөө наваа тэгдэг гэсэн юм байна. Чи яасан лойцсан юм бэ бата гэлээ тэгдэг байсан. Тэгээд яг энэ үг ягаад ч юм одоо өвөөдөө бас одоо нэг нэг ясны трибьют болгоод аа тий. <laughs> Тэгээд лойчсан гэдэг одоо нэг монголчууд ч бас ямиг ингэж эсрэгээр нь хилдэг шүү дээ тий. Гой хөөх хөөхтэй ясан муухай хөөхтэй ч гэдэг юм тий. Тийм утгаар бас одоо ойлгож олно. Тий. Манчаа тэгж бас бод. Сүрээ тэгж ойлгоод байгаа. Яаж ч тодорхойсон болно дөө. Тийм. Тэгээ цаашдаа бас лооччихсан гэдэг бас нэг тийм лооччихсан брэнд тий. Тий. Лооччихсан лайфстайл одоо лооччихсан хөгжим одоо зөвөр нэг гардагийн хилдгэр гинжингийн хилдгэр бол лооччихсан бол бүхэл бүтэн соёл. Тий. Тийм болгож шалантаад. Энэ бол яг соёл тий. Ер нь бол соёл. Тэгээд манайхан амар гоё одоо мэнч бол комеди гэдээ хийгээд Ингээд нэг бүр нэг шал өөр зам хөөцөн шүү дээ, тий. Тэгэл өөр зам гэж адилхан тэгэл. Тэгэл бас микны зам, мик барьсаар тий. Микрофоны зам яг л адилхан урлагийн л ингээд зам шүү дээ. Тэгээд ямар ч үсэн та хэдэг бол мен чи одоо хажинаас нь хараал. Хаста <laughs> гоё шаачиндаа гэл одоо яаж гоё бас хамтарч юм хийж болохоор байна те. Яг комеди рэп одоо юу гэдэг энэ юугаар яаж бас гоё яхаа одоо манай шоун дээр одоо манчи бол яг тайзан дээр гарч ихтэй шууд яг get money-гаар гарч ирдэ шүү дээ. <laughs> Манай лоожих сайн хамт бүгд энэ байн байн байн гэж гарч ирэл яг комедигаа эхлүүлдэг яг дуусахтаа төрийн соёлт рэперээр явдаг. Чи бол ингийн жирийн дараа солон төрний рэпер тэгэл буудаг. Ер нь бол манай шоуны бас нэг хэсэг болсон. Тоглолт эхлэхийн өмнө явж идэг. Яг би энэ дэх амар гоё. Тэгээ мань ч бас нөгөө өөрөө яг тийм хипхоп одоо хүн штэ. Хипхоп хөөхт байсан болохоор хипхоп хүмүүжтэй хайртай тий багасаа тэгэл топак э, юм уу 50 cent гэл ингээл өссөн болохоор нөгөө яалтчгүй бас комедигийнхаа одоо тайзан дээр байх тэр өөрийн нэг тийм зан чанар тий характерыг жоохон тийм хипхоп байдлаа бас нэг хадгалахыг бас хичээдэг. Тэ нэг тийм хипхоп attitude үүд чинь тэ. Юмруу одоо fuck you гэж хэлж чаддаг тэ. Нэг тийм хэм маягийг одоо тайзан дээр гарахтаа big show-н дээр бас мэн чинь ингээ нэг хипхоп pimp шиг албаар тэгэж хувцсан. Яг бүр pimp шиг тэ амар гарч ирсэн big show гоё байсан. Энэ залуучуудаар би 3 жил амаар нь ажил хийл гэж мөнгө оллоо. <laughs> Нэг Rolex авлаа. <laughs> Тэргэж гэсэн. Тэ яг hip hop шиг. Харуудын сэтгэлгээгээр яваа. Pimpсэн залуучуудын амийг pimpсэн байна. <laughs> Тэ энэ бол pimp. Тэ оройн цагаар амийг ажилуулсан. Тэгэж явсан. Тэгээд Тэгэл найзуудтайгаа дандаа хажуунаас нь хараал. Одоо бол яг бүгд ойлгосон шүү дээ. Дотроо л байгаа шүү дээ. Ер нь бол. Тийм л дээ. Гэтэ <laughs> яг ингээд нөгөө одоо бол уран бүтээлийн маань ингээ хараад айгуу гоё одоо үзэгч сонсогчийн хувьд бол бас тэгээ бас дотны одоо найз найзын хувьд найз нөхдийн хувьд бас одоо бахархаж дэмжиж явдаг. Манайд бас чам чамаараа бахархдаг чамтай <laughs> хайртай мэдээч бас амар ер нь бол тэгтээ нэг одоо нэг амар амжилт амжилтууд нэг карьерийнхаа төгсгөл ярьж байгаа юм шиг. Монгол толготны 100%-ийг насрахынхаа өмнө орж ороож байгаа тийм. Үхэс өмнө бичиж авч тэгж байгаа юм шиг. Гэтэ яг зөвөр хэлэхэд бол ер нь ол ингээд одоо ихтэй дүүнер гэж байгаа штэ. Одоо юу гэдэг бас яг ингээд бидэртэй адилхан яг ингээд ямар нэгэн зүйл эхлэх гэж байгаа ч юм уу. Заавал урлагийн биш өөрсдийнхөө төсөл мөрөөдлийнхөө өмнө ирж байгаа хүмүүс тэлэхэд бол зөөр эсэж битээ боож өгөөрэй л гэж. Оролдоод үз. Тий, оролдоод үз. Хий тэгээд зөөр өдөр болгон л хий гэж хэлмээр байна те. Тэгжээж л яг өдөр болгоод нэг өөрийнхөө нэг мөрөөдөл нэг алхмаар ойртдаг юм те. Ямар нэг юм өнөөдөр одоо би өөрсдийнхөө нэрийн хуудсыг одоо хэвлүүлж байгаа. Тэгээ энэ бол бас их тийм бас нэг нэг өдөр одоо нэг өөрийнхөө нэг юг хийлгчихэж байгаа хөөхтэй. Нэг нэг алхам ойртчихж байгаа хөөхтэй. Ингээ шат шат заавалчгүй амар олон юм зэрэг хийх штэ. Эсвэл нэг дор амар том юм байхтаач биш те. Шууд том юм хийх гээл а жижиг бол хийхгүй ч гэдэг юм. Тий. Эсвэл э, те заавал сурч яадан ч юм уу тийм биш биш те яг өдөр болгон хийж чаг суралцдаг юм байна шүү гэж л хэлмээр байна. Аа <laughs> нэг ямар гид хэлж мэлээ хандаж хэлж мэлээ шээ. <laughs> Тэгээ тиймэрхүү л байна да. Тэг надаа одоо ингэдэг яг манай яг одоо энэ энэ үед амьдарч байгаа залуучууд одоо энэ сошиал медиагийн одоо идэвхжээ авч эхэлж байгаа тий. Одоо бол мангас олчлоо шүү дээ. Facebook бол зүгээр л сонгол зүгээр Facebook дээр явагдлаа шүү дээ энэ зүүн тий. Дайн тулаан. Тэгээд маш юм нөлөөлөлттэй болсон. Хүмүүст хүрч болох. Одоо асар хурцтай одоо ямар ч тэнийг юм осарж амаа одоо юу гэдгэн те баярмагийн үгцэг ангуучин боов гэл сошиал нэтворк зүр ингээд бөмбөг айцсан юм шиг юмуд болж ийн а тэгээд дээрэс нас энэ дэр одоо залуу хүмүүс шин шин санаагаа шууд хүмүүст тэр дор нь хүргэх тийм боломж үүссэн тий. Тэгэхээр одоо энэ үеийнхэн бол айгүй манай монгол залуучууд бол яг их бүтээлч тийм залуучууд ер нь гарч ирж байгаа гэж харагдаад байгаа шүү. Ер нь юм энэ тэнд одоо Улаанбаатарт байнга 7 хоног болгонд нэг юм болж идэг те. Нэг шинэ юм болж идэг, нэг одоо юу болж идэг. Нэг тийм болцсон их гоё санагдаад байгаа шүү. Маш их тийм боломж гараад ирсэн те. Тэр бүх боломжийг залуучууд амар гоё харж байнгын юм хөдөлгөөнтэй байгаа тий тэр нь гоё. Сая энэ зам бас XMF боллоо шүү дээ. Яг одоо яг нөгөө нэг зах зээл гэж яг сонсогчд хүмүүс залуучуудаа бүгд үсчээс тэ хипхоп фестивал байхгүй байна тэ плей тайм чинь ямар амар олон жил болсон амар амар хүчтэй фестивал болоо тэ гол нь плей таймд ямар ч хипхоп хөгжим баг явдаг өдөрт нэг нэг өдөрт нэг 2 цаг хипхоп хөгжим явуулсан их ингээд тэгэл амьд эсвэл электро байдаг тэгээд сонсогчд бол яг хипхоп сонсдог залуучууд бүгд фестивал өсчихсэн тэгээд тэр бүх анга зангаан дунд нь тэ булгийн гашаан луга XMF болж бас амар гоё хоёр өдөр өнгөрлөө өстөд юм 8 сарын сүүлийн Бүрээ хамгийн өсөр том парти. Элэсэмэфтэй зохион байгуулалт э, сайн байсан тийм. Маш мундаг байсан. Бараг л гадаадын фестивал. Тийм. Аяттай тийм бүх зүйлийг маш сайн төлөвлөсөн байсан. Анхны удаа болж байгаа фестивал гэхэд бол ялтчгүй бас тэг мундаг энтертейнерүүд угаасаа орж ирсэн шүү дээ энэ дэр тэ энэ фестивалыг яг утгаар нь зохион байгуулсан. Гадны одоо тэ хипхоп дээр нь гадаадаас G2 G2 А тэгэл болоо юу? Тийм тэгээ болоо. <laughs> Тэгээд электро дээр нь болохоор нэг юу 2 3 тийм тийж ярьж. Тэд нь бол уус электроноос гойлсон. Гэтэ очоог л тэгтэр нь бол гойлсон гэсэн. Гэтэ хипхоп нь гойлсон гэж хэлээ. Хипхоп бол тий. Яг одоо энэ цаг үед одоо хипхоп яг ямар хэмжээнд ирсэн. Тэгээд бүх одоо амар дистаралтаа гаргасан л та. Хипхопштай ингээд тайсныхан дараал мараалын нэг харсан чинь хамгийн эхлээд одоо яг дөнгөж шинээр одоо дуунууд нь гарч дөнгөж хүмүүс танигдчих эхэлж байгаа. Дөрүки, луунда тийм залуу рэпрүүд одоо яг 18 19 нас настай тийм яг тийм хүмүүсээр эхлээд тэгэн гутлаа одоо ингээд э, өөр хэмнэл нэмсэн өөр өнгө айс өгсөн тэр үеийн хандлага гэдэг утгаараа одоо үнхээр флаш тийм одоо яг тийм commercial илэрхий одоо автлаа мафтлав ч юм да тиймэрхүү хөгжмөд яваад тэгээд шинэ үе залгам шалаа гэдэг дээр нь одоо яг бид эдийн үеийн лоочсон те панк энд рэп их захгүй те одоо backyard label-ийнхэн ч юм ингэж тоглоод тэгэн гутлаа э, headline нэг headline болохоор Rocket Bay. Тэгээ Rocket Bay-ийн performance явсны дараа болохоор G2 гадны гаднаас ирсэн зочноо тоглууллаа. Тэгээ хамгийн сүүлд нь Relabel хамгийн сүүлийнх нь одоо headline-аар орж төсөн. Big G. Тэгээ Relabel Big G Wolfism энэ төр яг фестивалийн хаалтыг хийж ингэж тавьж ингэж тэгээд энэ бол бас аюу хүчтэй те бүх бовчд цугларсан маш олон төрлийн бовчд бүгд цугларсан гоё нэгдсэн тий нэг тайзан дээр нэг тайзан дээр 30 мянган нэг дор зүгт Монгол зэрэгтэй яг ийм фестивал болж байгааг болж байгааг айстоп бас гарсан тий стадионд бол тэгэл айстоп л <laughs> тий стадионыг бол яг хипхопчд цуглуулсан нь бол энэ бол тий яг бүх хипхопчд нэг дор цугларсан энэ бол 96 оноос хойш Монголын хипхопын түүхэнд <laughs> хамгийн анхны яг л 20 жилийн дараа болж тий 96 90 91 оны 20 жил 21 жилийн дараа Арт дэв судлаа 21 жил. 21 <laughs> он. Артын хипхопчлал 21 жил. XMF боллоо, хуур мөсөс бол маш мундаг гой болсон. Тэгээд дараа жил бас Миний өгшөө бас тайзан дээр бол азаргалсан байна. Таваар 20 мэн. Хүмүүс зүгээр ингэчээд гэж. Тэр бол бас гоё бичлэг байлаа. Чахагийн манай флагийн э, инстаграм руу орж хараарай. Онгоц. Онгоц гэж бичээд онго ОТС онгоц гэж бичээд хаштаг хий тий онгоц гэж бичээд хаштаг хий ороод үзээрэй тайсан дээр бол ямар галзуу тэр ирчүүч тэр залуучуудын тэр ёо хөгжим хөгжим тэгэл яг дуу бит нь орж ирэхтэй бүгд төсрөөл нэр галзуу байсан би тэгэхэд даанч очиж чадаагүй <laughs> тоглолт таарсан да унцог байх байсан Яг яг яг л ойлгосноор лайжсан яг үндсэн бүрэлдэхүүн бүгд ирсэн хонгорын көл жил дотоо байсан. Тийм. <laughs> Тийм шүү. Тэгтээ дараа нь улсууч чинь давхар давхар өөр өөр тайдан дээр гарах юм шүү дээ. Урлагийн бяднус чинь. <laughs> Урлагийг ялгаачаач. Тэгтээ гоё гоё гоё аа тэгэж юу дурсамж нэвтрүүлэх шахаад байгаа юм шиг гоо бүгжин бол бас гоё болсон байна тэгээд ер нь бол одоо бол ер нь бүхэл амар гоё болж байна да тэгээд жоон залхуурахгүй л хэдүүлээ жоохон залхуурахгүй ууж идэж унгаж идэх багсгаж те сайхан <laughs> урагшилж те унтж идэх чинь бол уруудахын зам гэдэг байгаа шүү дээ те харуул тийм болохоор хэдүүлээс жоо хөдөлмөрлөх хэрэгтэй шүү залгаж удаа те гоё инспирэшн зам бол нээлттэй болчихлоо шүү те гоё ихтэлтэй л байх хэрэгтэй зөв зориглоод хийгээд нэцэхгүй л те юу ч болж болно шүү те тэгсэн чинь нэцэхгүй л байх хэрэгтэй тэгэл үзэл ах хэрэгтэй юм байна даа л гэж бодож байна. Гэтэ хүн яг сонирхолтой яг өөрийн одоо дур сонирхол нь одоо яг тэрэн дээр байдаг зүйл төр бол нэг амар няцахгүй хаа яг нэг тийм жижиг сажиг бэрхшээл төр бол тий. Одоо нэг хүмүүс тэрийг л олох залуучууд донд ч юм бас хүүхдүүд донд ингээл дүүнер мөнөртэйгаа ингээл уулзч мод зарингууд ингээл чаг одоо юу хийхийг хүсэж байгаа гот ингээд мэдхгүй те би юунд туртаага мэдхгүй ойлгоогүй байна Тэ та бол ингээд юун дуртайгаа ингээд багта ойлгоцсон байсан тэ энийг ингээд хийгээ явцсан. Наа би ингээд юун дуртайгаа ингээд мэдхгүй тэ. Одоо мэдхгүй ингээд явж байна. Тэ. Одоо тэ ноён мэдхгүй зүгээр л мэдхгүй байдаг шээс тэ. Зүгээр л өөрийгөө ирээдүгээ зүгээр мэдхгүй байгаа тэ. Ирээдүйд хэн болохоо мэдхгүй тэ. Тийм бас байж. Юу үслээд байгаагаа ч мэдхгүй. Тийм зүгээр л тэгээд ингээд байж байгаа. Ийм нөхцөл байдалтай бол байж болохгүй. Жохон өөртөө цаг зарцуулаад Зүгээр өөрөө өөртөө ярилцаад ч юм уу те. Ганцаараа суугаад одоо яадаг чинь. Юунд л юм юм оролдож үзэх хэрэгтэй л байна та. За ингэ хүнд за болио гэхэд нэг жоохон сонирхдаг юм байгаа шүү те. Нэг одоо Ядч арх уух сонирхолтой бол архиа жоохон судлах хэрэгтэй шүү дээ. <laughs> Арх сур арх зардаг хүн болчих юм билүү мэдэхгүй шүү дээ. <laughs> Өөрийн нэрийн арх найруулдаг хүн болчих юм билүү те. Архны хамтыг мэддэг. Зүгээр нэг хэрэглэгч биш те. Бас тэрийг одоо үйлдвэрлэгч болж болж те. Яг Монгол улс бас яг тийм болмоор байгаа хэрэгтэй. Ер нь нийтээрээ хэрэглэгч биш үйлдвэрлэгч те. Бид нар бол хангалттай хэрэгжилчлээ шүү дээ юмнуудыг. Одоо <laughs> гадны одоо дуу хөгжим одоо тий одоо хэрэглэгч консюмер гэдэг байдлаар дандаа хүлээ авч идэг дандаа бусдаас гадны одоо бэлгийн юм авч идэг ч юм уу тий бусдын хийсэн хөдөлмөрийн үр дүн бид нэр ингэж авдаг а тэрний гадлаа мөнгө төлдөг ч юм уу одоо ямар нэг юм төлдөг тий а бид нар зөрүүлээд өөрсдийнхөө өөрсдийнхөө одоо бэлэн бүтээгдэхүүн тий үзэр үйлчлэгээ соёл дуу хөгжим одоо юу гэдэг юу ч хийж болно тий тэр юмнуудыг бас зөрүүлээд бас өгөх хэрэгтэй. Өгөх энэ ч бас харилцсан өгөлцөж авалцсан л та тий дандаа авч ингэж бас юу өгөө аваа. <laughs> Өгөө аваатай л амдрий. Тийм санаатай л байна да. Маа үзэгчдэр юу байгаа бол? <laughs> Ой сонсогчдоор оо. Аа тий сонсогчд юу хийж байна? Та дээр минь юу байна? Ойрт амдрил хэр байв? салдаатай оноотой амьдралын ухчааг дэнслүүлж тэ явж гэнэ үү. <laughs> Харин өдөр тутмыг яаж өнгөрүүлж юм да те яг зорьсон зүйлээ хийж чадж байна 2017 одоо ингээд сүүлийнхаа шатанд орж байна сүүлийн үйлрэл те дөрөвний 3 нь ол өнгөрчихлөө юу аахав те аа дотор өмдөө нэг л мэдхэд өмссөн алхаж шүү аа те нэг л мэдхэд дутаа буцаад өнгөрчихж байна те нэг л мэдхэд гадаа даарсан зогсож шүү тэгээд тэрнээс өмнө өвлжөөнийхөө бэлтгэлийг сайн хангаж байна уу хадлан мадлантаа гарч байна уу аа харин тийм ажиллаа сайн гэрээ. Ургац хэрвэн тэр гэх шиг. Энэ жилдээ баруун тишгээ булган болгонд амар гандуу байсан гэсэн. Цаашаага завхан архангаа завхан гайг болцсон. Саяг наадмаар явсан. Наадмаар хата. Тэгэхэд бол аа тэгэд саяны тэр нөгөө нэг мэдхгүй те би юу хийм мэдхгүй. Тэгээ нэг тийм амар их их ч юм уу. Тэгэд байгаа даа. Яг яг одоо тийм байж болно. Гэхдээ яг хүнд нэг жоохон ч ихсэн сонирхол байдаг л хэвгүй тий. Тэрийгээ дагаад үз. Тэрийгээ одоо тэгэл за би ингээл ажилтай надад цаг зав олддггүй гэдэг юм <laughs> тий. А шүн зүгээр Facebook дэмий ухаж осар чамаагийн лайв <laughs> ямар ч чам хэрэггүй зүйлийг үз суужснаас нэг юм хэрэгтэй юм интернетээс олол тоо навш гэж тий. Манайха яагаад тийм тэгээ бүр комментэн дээр бүр ингээд шүлэг шаацсан гэдэгтэй бүр роман бичээд бүр өөрийн аргументыг бүр ингээд гаргаад те амар тийм хэрэггүй юмд бас хитрхийг оюуны чадамжаа бас өрөөд байгаа юм шиг те. Тэгээд шал утгагүй юмнуудыг анхаарат ч юм уу тоогоод тэгээ бас өөртөө бас цаг зав гарах те. Өөрөө өөрийнхөө нөгөө нэг юунд одоо амьдралд бас нэг юу хандмаар юм да. Одоо юу гэдэг юм те. Хариуцлагатай хандалтаа тийм. Тэгэхгүй ингээ зөөр амьдрал чинь ингээ урсаад тийш. Яг одоо ингээ урсаж байна те. <laughs> Цаг хугацаа бидийг орхио одлоо сүн сүн сүн аа. Татар ах нар чинь дуулаад байна тийм үстэй. Манай жоох ингээд <laughs> энд өрөөш. Хоолоо. Зүрстэй амар. Миний өгш микрофоноос холдчихъя. <laughs> Микрофоныг барьж мэд ятсан шүү дээ. Төсөрцөө. Тийм тийм яг тэрхүү хүмүүс гэхдээ энэ залхуу юм шиг санагдаад шиг жоохон залхууч юм шиг тий. Бусдаас юм ингээд хүлээгээд идэх юм уу? Тий. Нэг тийм бэлэнчлэх юм бас байдаг юм шиг тий. Ер нь нэлээх байг. Юу их мэдхгүй байна уу? Одоо хүнд нэг урам зориг өгдөг ч юм уу эсвэл яа энэ шиг болох юмсан ч гэдэг юм уу тий. Одоо нэг тийм нэг юм харж явдаг нэг тийм одоо шүтэн биширдэг хүн ч гэдэг юм уу эсвэл юм байдаг шүү дээ. Бүр тийм агууд амьдрдаг юм бол тэ юу ч мэдэхгүй. Тэрийг дагаад үцэх хэрэгтэй баг. Гэтэ тэгэл юу ч хамаагүй хийж үзэж болно шүү дээ. Заавалчгүй лаг шууд CEO тэ би л 15 мавтаахтай хичээгээ юуны гоансны цэвэрлэгч хийдэг гэсэн. Цэвэрлэгч хийгээл амар юу галтгооны пилтан дээр наалтсан бүр дагтарсан тос мосыг <laughs> хосч масаал тэ Тэгэл янз бүрийн юм цэвэрлэгч шүүр хогмог шүүртэл тэгээд дараа нь зөөгч хийгээл зөөгч хийж байгаа л зөөгч бол бас тэр үуч нөгөө нэг яг баарнд 50 хоног татдаг байсан. Тэгэл хэцүү нөхцөл байсан шүү дээ сохтой хүмүүстэй үүр цайтлаа. Клоны баач гах махтай ажиллаа шээ. Тэгтээ. Ажиллаа л тий. Тэгээ тэгээ дараа нь бармен нэгэл Тэгээд телевизэд ажиллах бас бас нохлуулсан. <laughs> Телевизийн амьдрал. Үнсний телевиз цаага нохлуулсан. Гэтэ хүн чи яг нухуулж ижил юм сурд юм бэл л дээ. Ялцчгүй яг өөрийнхөө орж үзээгүй нөхцөл байдалд орж үзээл тээ. Хэцүү байдалд ороод сандраал одоо яадаг чинь загнуулаад агссан тавиулаад л шиг. Э, тэр болгоны төлөө бас уйлаад ээж болохгүй. Тэр болгоноос болж үсрээд ээж болохгүй те 900 давхраас. <coughs> Нүслэн давхраас үсэрч ёо тэр нэр юм. Тэр хоёр одоо юу бодож хөтөлцсөн юм бэ тэр? Айгу хайран байгаа хгүй одоо би өмнө зогсож байгаа юм бэ. Тэр хүүхдийн аав ээжийг нэг бодохоор бүр арай л тэ тэр хүн бол одоо яг тамд амьдарч байгаа хгүй тэ яг амьдрал нь там болцсон байгаа шүү бараг л тэ. Өдөр тутам бодохгүй өдөрч гэж байхгүй шүү тэ. Өдөр болгон тэрийг бодно, харамсна, өөртөө гомдно. Тэгэл юугаар дутаавдаа л гэж бодсон шүү дээ. Тий бас өөрөөсөө гадна өрөөлийг бодож амьдрах хэрэгтэй л байна та. Тэр нэр. Одоо тэ яа ихтэй тэгт нэг тийм биш. Зүү юм даагших тий. Чам тэгээ өсөрчмөр үе байсан яг тэгж бодогдчихсан үе. Маань ийм уучсан шүү дээ. Ийм уучсан. Юу нэ? А бүр тий өөхгөө ийм угаамстай. Тэгээд юу болсон юм? Нэг хеликоптер нэм болсон юм. Зөв ямар ч хамаагүй юм л уух юм бол үхэл гэж бодсон. Тэгсэн чинь үгүй байсан байлаа. Ц витамин нэг бач гих шаасан юм шиг. Хоёр хоёр баалж гих шаас. Бараг салим уу? 25 6. <laughs> Комикс 28-ыг болсон юу гэж. Та нар 120 ширхэг комикс ууж үзсэн юм уу гэдэг. Basement-д нэг өстө сухатчаа тэгэж. <laughs> Гэсэр ашгаа тэгснээр зодуулчихдаг ш полдол. Соор комик сууж үзсэн мө гэж арилж байдаг. Хүлэн штэ тий бөөр мөр нь одоо задлаачд хаа хамаагүй юм хэрглэж штэ бас. Болдоо тий хэрэггүй шүү. Гоё амьдрал та. Бас мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй л дээ. Яалч одоо энэ юм аа судлах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо хаа хамаагүй аимшиг юм хэрэглээл. Тэгээ Монголын энэ ситуац бол бас хэцүү л дээ тий. Эний талаар бас кино хий гэж бодсон шүү дээ. Харин тийм ээ кино бол угаасаа бүр яг эрэлт зах зээл болсон байна. Хаа. Яг энэ сэдвэр те product болсон те. Яг юу ч мэдгүй одоо хүүхдүүд яаж одоо энэ одоо нэг төөрөгдөд гэх юм уу те төөрөөд хүний одоо юмд Тэгэд энэ новшийн хар хар ертөнцийг <laughs> бас хар айд сүйдсэн новшийн ертөнцийн шүү дээ. Одоо энэ 8-ачд Ямар бид нар ч ямар мэдэх штэ. <laughs> Гэтэ бас залуучууд бас тийм нас бас хол авах хэрэгтэй. Гэтэ бас одоо нэг юм их чинь бас хит хориглол хүн чинь улам хүсдэг шүү дээ. Бас хит хориглох нь бас буруу те. А зүгээр яах ёстой л гэж бодод байна бол яг хүмүүс энэ талаар яг мэдлэгтэй байх ёстой. Хүний биед юу хортой юм, юу аль нь одоо юу юм те донтуулдгийн одоо а тэгээ дээрэс нь бол хойл бус те. Гэтэ <coughs> одоо юу гэдгийг зарим яг хойл бус бодисуудыг бол зөвшөөрөх хэрэгтэй л дээ яалтчгүй. Энэ бол яг эмчилгээний бодисууд зүгээр андуургацсан те одоо нэг хилмигцсэн бодисууд байхгүй. Хилмигцсэн ургамлууд гэх юм үү те. Яг нэг муу юмнуудтай хамт нэг юунд ороо шатсан те. <laughs> Нэг категорид ороод л дороо шатсан те. Нэг сайн нөө юу гарч яриад тест те. Нэг дугаараар тэр А тийм. Хавдар судлал. Тийм, хавдар судлалын хэмжтэй тийм. Тэр бол одоо бас дэлхийд дахин одоо өрнж байгаа хөдөлгөөн тэгээд тэрэнд бас бид нар бас одоо одоо хор тавтарт маш нэрвэгцсэн байна. Яг үндэ зүгээр хавдар судлалын төвийн тэр коридороор яваад үзэх тул үнэхээр бас баргаар өгд юм лээ бас. Бид нар бол азтай хүмүүс юм л шнийм эрүүл саруул те. Хүчин зовлон бас одоо мэдээж болно л та. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол ингээд сайхан амьдарч байгаа. Эрүүл мэнд гэдэг бол амар хамгийн чухал. Тийм хамгийн чухал зүйл хизээч дахиж олдохгүй. Эрүүл байвал мянган жаргалан гэдэг. Тийм. Тэгээ тэр тэр мэрийг харахад бол одоо яг хүн одоо юу гэдэг яг хүн өгч байгаа процесс айгу одоо ингээ бүр яг би энэ одоо яг сүүлийн шатанд орцсон те яг тэгж байгаа хүмүүс морфин хэрэглэдэг юм лээ. Юунаас аваад эмийн сангаас одоо тэр Мансур болох юмийн тийм одоо юугаар аваад бичгэж ороор юмийн эмчийн жороор аваад тэгээд одоо баг яг л амар хөвддөг. Тэр яг угаасаа өхөн тодорхой. Одоо тэгээ би энэ угаасаа тодорхой болсон. А зөв сүлийн тэр мөчүүд нь хүнийг аль болох одоо өвчмөнгөө өвчм багтай тий өвчин зовлонгөө тайван яг тийм бүр юу хэрэгэлтэл хэрэгэлт юм бэлээ хөнгөвчлөх хэмчлэг маягаар Тэгэхээр бас одоо бүгдээрээ л өхөн шүү дээ. Тэгэхээр тэр өхөлтөө яаж тулрах вэ? Заавалчгүй зовж өгөх үү? Яах вэ те? Бас амар том асуудал хэвгүй. Монголд бол энийг одоо морфиноор шийддэг юм билээ. Би бас телевизээр үзчихсэн. Аа тэр шиг бас энэ хор тавтар те одоо юу гэдэг юм янз бүр. За энэ бол шал өөр подкаст. <laughs> За за. Ийм яриад яг. Тэр нь бол яг Монголын одоо өнөөгийн л бодтой байдлын нэг. Асар жамаагийн лайвыг бити үзтэй. Тийм. <laughs> Энэ хамгийн гол нь асар жамаа бити зод тий. Тэр яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа тий. Бүр арай л тэр хүн бүр асар жамаагасаа тэнэг хүн байгаа хөөхгүй тий. 90 муу 90 муу эмд гэж тэгэл Нэг эмд гэж <laughs> сарнаг тий. Тэгэл үнэхээр одоо тийм байвлаа. Заавд одоош Facebook-ийн лайв хийж тэр яах вэ? Тийм амар тэнэг тий тэр хүн зодуулаад одоо бие мах бодийн гэмтэл хизээч үзэл бодлын гэмтэл өч чадахгүй гэдэг ойлго. Үзсэн л бодлын гэмтэл үзүүлэх гэж хагаад бие мах бодийн гэмтэлээр үзэн ядалтыг төрүүлдэг гэдгийг ойлголтоо тий. Хүчрхийл хүчрхийллийг үүсгдэгтэй. Тий үзэн ядалт гэдэг чинь яг зөвхөн зовлон бохгүй бүрээ за өөр хинэг нэг алахыг хүснэ гэдэг чинь тийм сайхан мэдрэмж биш үстэй тий. Тэгэхээр тийм зовлон тийм нийгэм тийм битгий үзүүл тэр хүү тэгээ зүгээр тэр одоо тэр үнэхээр тэр өөрөө тэгэл яриад л л дөөрх юм тэр юу яадаг хідэн настадаа ч гэнэ сарын тэмээ сарын тэмдэг ирсэн мэрсэн би бол эмгтэй эмгтэй гэдэг аахгүй. Би нэг тийм бич нэг комеди л нэг зурд арцсан байх юм би харсан. Тэгээд анзаазын үнэхээр үнэхээр л одоо маний юм байна гэж бодцсон байжсэн чинь хүмүүс зодоод байсан аахгүй. Тэгээд би гайхаад тэгээд үнэхээр хэрвээ тийм байвал яах юм те. Тэрийг одоо ч заавал одоо фэйсбүүкийнхаа лайваар одоо тэгээд цалтаа самбаага үзүүлээ те одоо ингэж сарын тэмдэг эрдэг мэрдэг гэж юм юм үзүүлж төмөө олонд ингэж өөрийгөө манин гэдэг баталж тэгжээж гудамжаар аюул галах хэвээр юм да. Тэгээ цагдаагийн байгууллага яг юу хийх гэдэг вэ? Энэ олон нийтийн өмнө камерны өмнө хэн хүснэ нэг хүнийг очоод сохиж нүдчих цагдаа яагаад энэ дээр тэр хүний эрх ашиг тэр хүнийг хамгаалахгүй байгаа юм да. Иргэний хамгаалахгүй шүү дээ. Иргэний хамгаалахгүй шүү. Тэрийг тоохгүй баг цагдаа нарын доор нь те баг баг болж гэж бичээд ийм ядуу хийж болохгүй шүү дээ. Энд чинь л ядуу шүү. Цагдаа нараар тэгж бичиж. Баг тэгж байгаа хөлбөтэй тэгэл хамгаалах ёстой шүү дээ. Та нар бололтой те. Одоо нийгмийн энд ажил ийм юмыг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг энэ олон 7 тэрбум энэ олон хүмүүс дунд янз бүрийн гаж хөгжилтэй ч юм янз бүрийн тийм байгаа ш тэрийг тэр болгоныг ингэж одоо бүгд хаашийн ирүүл байх хэвээр бүгд ийм байх хэвээр машин тийм Тэгээд яг юу гэсэн ч юм те систем байж болохгүй шүү дээ. Арай л тэнэг тэр одоо яагаад хараа тиймийг зодох хүсэлтэй бүр тэр хүн бүр яг тийм сэтгцэн өвчтэй байхгүй те тэр одоо зод тэр нэг яасан хүмүүс ус шүү дээ те. Зам дээр яагаад Тэр бол хинт ч гай болоогүй зүгээр тэгэл алхаа овч. Одоо тэгэд би одоо эмгтэн хүний хувцсамсаа гудамжаар алхаж байвал хамаагүй одоо барьж зодох юм машин тий. Одоо тэр хүн бол техник шүү дээ. Тэ зүгээр одоо тэ яг хөтө би одоо юу гэдэг нэг кино тоглох гээд ч юм уу тэ ингээд эмхтөний хувц өмссөн гудамжаар алхаж чагаад тэр кино зураг авцрахаа газар дүнгээ алхажсэн чинь тэр хүн зам тааралтай намайг одоо шууд барьж аваад ямар ч утга учир зодох нь шүү дээ. Тэгээ тэгж би тэгж одуусныхаа төлөө намайг ямар ч сагдаа ярьж хамгаалахгүй яах чгүй би ингээд тэгээ зүгээр л зодуулдаг шээс тэ. Хохирол үлддэг үү? Тэ бос хүмүүс зодуулахгүй бос хүмүүс өөр хахад би л зодууч нөтөлөө тэгээд хинч намайг хамгаалахгүй ингээд үлддэг шүү дээ. Тэгэхээр улс орон иргэдэд хайрлахгүй одоо тий энэ дээр одоо бас одоо сошиал нэтворк дээр бас нэлээд өрнсөн л байлаа л дээ тий одоо энэ иргэнэ хамгаалъя бас энэ бас нэг талаараа сайн үр дүн ч байж магадгүй тий одоо мэдээж асар сайн зодуулах нь юу мэдээж энэ бол муухай зүйл ч гэсэн энэгээр бас монголчуудын бас нэг юм бид нар бие одоо юг хард илэрч байгаа байхгүй те тийм хүмүүс байдаг нэгэн дэрүүгөө одоо энэ комментэн дээр одоо хүмүүсийн юг харж байгаа те монголчууд ямар орк гэдгийг бид нар одоо энэ <coughs> сошиал нэтворкээр бид нар мэдчихэж штт тийм ямар орк юм бэ бид нар те орк гэдэг нь одоо хүний амьдралыг өөрийн одоо те хүний амьдралыг хайрладгүй одоо ерөөсө босод өөрөө л болж байл тэл те өөр өөрийнхөө өөрнөл бүх зүйл байх хэвээр те өрөөлөх өөр гэдэг юм байх ёсгүй ч юм уу тийм тийм хамтын нийтийн ямар ч юу байхгүй бүр ерөөсөө тийм агуу дотор байж хахад яг тохирсон те. <laughs> Тинчэнэ бааж хийгээд одоо яа яа юм яадаг чинь те. Тэгээ хотын гудамжинд ингээд энэ бол бас одоо тэгэн тэгж баймиргүй л хөдөө амьдралтай навш гэж те. Ганцаараа байл тагш. <laughs> Мал мал тэр өхрөө зодл. <laughs> Тэ. Тийш тэр нь бол За хинт ч хэлээд байна. Тэр хүмүүс сонсох байхaltaй нэвтрүүлээ гэж. Тэгэл хүмүүс. Тиймэрхүү юм байна. Одоо маа залуучууд арай илүү энийг сонсож байгаа маа залуучуудаас арай гайгүй. Гайгүй ах. Гэгээлэг залуучууд байл гэдэг. Би бас тэгж бодчих. Маа сонсогчд бол бас тийм. Тиймэрхүү юмтай бид нар бас энэ дэр бол дуу хоолой гаргаж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм. Юм энэ дэр хинч чимээгүй байгаа тий. Тийм. Тэгэх юм бол тэр хүмүүс улам л одоо өөртөө тэгэх эрхтэй гэж бодох болно. Тэгэл дараа нь тэр юу хүчрхийл үргэлжлэнэ одоо энэ гей, лесби, тэ трансгендер хүмүүсийг одоо ялангуяа энэ хуучны социализмын үеийнхэн тэ хүлэн чүрэхгүй шүү дээ. Тийм, шууд амар үзээ хадаал. Тэгээ тэр үед бол байсан л байж таарч тийм үү. Тийм. Тэгэхэд бол яг ингээд хизээч байсан л баг. Тийм, аль ч үед байсан. Тэгээд даанч ингээд хүний амьдрал гэж бодох бодохгүй те. Моцарт хүртэл комосон юм шүү дээ. Шөө мань хүртэл гоом штэ. Тэгэхээр смахан тий. Тоглосон штэ. Тэг тийм арай л хүнийг хайрлах тий. Нэг тийм эмпати эмпати бас баймар штэ. Бусдыг одоо ойлгох, бусдын өвчин зовлон мэдрэх. Тэгэд хүн нэг нь нийт нь нэгнийхээ төлөө байж чадахгүй те. Тийм. Нэг нь нийтийнхээ төлөө байж чадахгүй. Аа. Тэгэл нэг том том юм яриа л те. Тэгээд хэвээ улсыг хуралд суучих хүн мөчнтэй. <laughs> Тэ. Уранхаа фантастай юм даа штэ. Писта. Ийм л нийгэмд амьдарч штэ. Сайн нөгөө нэг чи юг харснаа тэр нөгөө э, Монголын нөгөө хөрөнгө оруулалтын юун дээр чуулга уулзалтан дээр баабар гон хэлсэн үгийг. Үгүй. Юусэн монголчууд бол ер нь хөрөнгө оруулалт одоо яадгүй те аваад одоо энэ хуваагаал итчихдэг, буруу ойлгодог, өөртөө мөнгө болцсон гэж боддог те. Одоо юу гэдэг нь дураараа хулгайлдаг. Тийм. Одоо авилгалд нэрвэгцэн ийм юм гээд хилцэн чинь Facebook дээр бас хүмүүс тэгж лээ. Малгай хагарсан ч толгоонд толгоо <laughs> хагарсан малгаан дотор мотроо гээд яцсан байхгүй юу. Тэгээд яах гэж гадныханд одоо ингэж байгаа юм чи өрөнгө оруулагчдыг үргэжлээ ч гэх шиг те. Тэгээ угаасаа яг Монголд ажиллаж исэн яг гадны хөрөнгө оруулагч ч юм уу юм гадаад хүмүүс юм Монгол одоо хүмүүстэй харьцаж исэн, ажиллаж исэн, хохирж исэн тиймэрхүү хүмүүс <laughs> бүгд хэлтийм байл. Угаасаа танаа улс орон залуучууд нь энэ одоо юугаа яаж шинчлэхгүй бол төр засгаа шинчлэхгүй бол угаасаа факт ап. Хоёр нам хоёулаа амар хулгаач. Тэ а ерөөсөө л алхам тутамд одоо болон тохоо болгон тулгаалж идэг те алхам тутанд хулгай байдаг. Өөрөө өөртөөсөө хулгайлдаг. Бүх юмнаас нь шаадаг. Тэгээд одоо яадаг те ер нь юм тийм улсын юм юунд юм одоо э, яаж ханддаг одоо ямар тийм одоо нэг дээрэмч чиг те яг тийм бохоо. Тийм бүр анархи маягийн одоо хитгэн гэр бүл одоо бүх юм яадаг те. Одоо тэгээд яг засгийн эрхийг төрийн эрхийг барьсан юмуд нь бол яг тэр эрхээ бүр одоо яг дураараа дөрөгдөг те чиг факлж жагаад явдаг те уус орноо зүгээр шааж жагаад хүчилж жагаа дээр нь тожгоо урсгаа тавиа те зүгээр нэг юуны хямдхан янхан шиг те дөрөн жил шаачаа яваад гэдэг те жагаа жагаа ширүүхэн хийсэн дуучлаарай гэх шиг тэг яг тийм л байдлаар хандж шít тэг энэ уус орн чинь тэгээд ирээдүйд байх юм уу те Монголын өрс ирээдүйд яах юм те сэрийнхаа шиг дөрвөх юм уу? Яг мэдэхгүй шүү те. Энэ нөгөө нэг одоо улсын дархлаа ирээдүйн тэр юм уу бодохгүй бах. Тэр дүнжилтэд яаж яг холгаа идэхүү яаж те. Хаасан шаах юмста яаж. Яг нөгөө нэг 90-р оны ганцхан юм бодож байгаа те. Бүр яг улс төрөвш бизнес явагдаж байгаа. Цаар нь тэр бомбар цаашаа улс төр ярихаар бас нэр хэсэр байгаа таарна. Тэгээд ер нь бол бас залуу хүмүүс бас одоо энэ юмд одоо оролцоотой Бидний л уусан болно шүү дээ. 20 жилийн дараа тий. Эмээ өвнөр байхгүй болно шүү дээ. Хочин <laughs> тий. Аав ээжүүд ч гэсэн одоо яа хэцүү л болох. Ластаа болно. Тэгэл энэ үеийг л одоо л яг залуу хүмүүсийг өөртөө хөгжүүлэх цаг болж байгаа хөөх тий. За тэр 20 жилийн дараа болох тэр одоо үйл явдалд бэлэн үйл явдалд бэлэн байх хэрэгтэй хөөх тий. Бид нар англиар ус цас шиг ярьдаг байх хэрэгтэй. Хятад хэл ойлгодог байх хэрэгтэй ч гэдэг юм те. За яг хүн болгон бүх юм хийх гэдэг галбгүй гэхдээ нэг хүн нэг юмдаа сайн байх хэрэгтэй байхгүй те. Яаж нэг юм сайн гэдэг те. Худлаа шаадгүй ажлаа хийчдэг те. Хийвэл ажлаа хийсэн шиг хийчдэг. Тэ. Мэдлэгтэй. Тэгээд байнга бас өөртөө хөгжүүлэх тийм ирмэлцэлтэй. Тэгэхгүй ингээл мэдхгүй ч юм уу те. Эсвэл нэг юм сурчаад бакалавр авчаад тэгээ болцсон гэж бодчихдаг ч юм уу те. <laughs> Тэгэхээр бас э, юу ч хэлэх гээд байгаа юм шиг байна. Тэгээ өөрсдөө л ер нь хичих. Гэтэ энэ ямиг бас хоорондоо залуучуудаас ярилцаж явах хэрэгтэй л дээ бас тий. Зүгээр арх угаа худлаа хүүхэн шаах биш тий. Охин ч ихдэг. Тэгээ яах юм зүгээр саачихалтай багш. <laughs> Саачаа цаахан ном уншилтай гэж. <laughs> Тэ. Интернетээр нэг баримт баримтд кино үзэхгүй те. <laughs> Оо саачаа сайхан. <laughs> Тэгэхгүй гараал уугаал завхарж байгаа байхгүй те. Тэгээ шоутахаараа бас шоут би бас шоутах дурггүй байхгүй ер нь бол манайга чи мэдэн штэ. Гарч мардгүй. Тэг ингээ харахад яг манай гэрийн гадаад нэг аригүй байдаг байхгүй. Ер нь харж байгаа юм чи эхлээл яаж эхэлж чинь те. Ингээл ямар гоё эхэлж чинь гоё гоё октод орж чинь те. Яа л тэгэл юм яаж үргэлжлэх нь яаж төгсөж чинь. Тэр цагдаагийн машин ирсэн. Ачаал бачаалж байгаа шиг те. Найз байц нь машин өсгөж бүшгэлцтэй. Тэ. Яг нүдний өмнө яв. Болоо шаач. Бүх зүйл болчиход тохиолдчиход гэж. Зодтолтоо бие бинийгаа тойрж, байр тойрж хөөгөөд, нэгнийгаа пойлдоод, тэ. Болон тохоо олгон шээгээд, тэ Тийм сайхан арт юм шигтэй гэж байна. Тэгэл яг ингээл яг танахаас яг тэгж харагдаж штэ. Яг аргиудаа эхлүүр яг артл харагдаж штэ. Тэнгүүд ингээл аргиугийн гадаас нэг хитэн пистанаар тамхилж ясна ингээл нэг нь ингээл нааша ингээл алхаж ясна булан дээрсэн эхлүүрийн ард шээгээл буцаалаар <laughs> яг тэр бүх зүйл танаа цогоор тодорхой харагдаж байгаа штэ. Тийм тэгээд ер нь хүүхд хүүхдээ өсгөхөд бас онцгой орчин шааж байгаа юм чи тээ. <laughs> өглөө өглөө гарангууд ингээ хүлдсэн бөөлдсөн үлдстэй. <laughs> Битүүд яг доор архины газар тий. Тэгэл нэг тийм байдалтай. Тэг яах вэ тэгэл яг залуу хүмүүс юм шүү дээ. Зүгээр шүү дээ. Тий. Бага ямаараа болгоол тэгэл. Яаж орон гэрте байгаа нэх юм да тий. Гэтэ бас нэг тийм синга мингад бол шоутгаараа хүмүүс чинь тэгдэм биш яг ингээд хүмүүс ингээд түлхэж бүжиж жагаад тоом хоогоор түлхэж штэ тийм оо sorry sorry а тэрүүгтэй баг танилцаж ядчих юм шиг хай май гэдэг яг тийм залуучууд нь тийм манай монгол залуучууд ягаад ч нэг тийм тийм яг бааранд нэг юм нэг нэг крүү залуучууд орж ирэнгүүт нэг баар аюултай болоо шааш тээ. Нэг <laughs> аюултай болчихдаг тээ. Ягаад ч юм нэг тийм тайчод ороод ирсэн шүү дээ. Мэрэгдүүд орж нэг авгаа болоод таг заншилтай байсан нар орж ир яг нэг Хүүхнүүд рүү харж байгаа те. Яг би чимээгүй тулаан явагдаж байгаа те. Байршлын байр суурь аа те. Байр суурь яг тодорхойлж байна. За саа гэж байгаа. Тайзан дээр яг газар нутгаа булаацсан. Булаацтай шаа. Хүүхнүүдээ булаац. Яг тэр нөгөө дээр үе яг овог аймгийн систем нь яг тэнд илэрж байгаа. Гараа зодлоо шаа. Энийгээ бойлтой хот хотго шаадаг. <coughs> шилмэл хагалж байдаг шаттай толгой дээр нь бист. Нэг нэгэ хайрлаг байдаг шат. Шүд мүд нь хугарсан байгаа байдаг шин. Писта тийм байж болохгүй штэ залуучуудаа бист. Харин тийм тэгээ бас бага эвдээ найртай байл тээ. Цөөх штэ ер нь тэгэл Тэгэл дараа нь тааралт штэ тий. Тэр авийн л нэг шавуучтай байгаа штэ. Яг та согтун хүн зөөр санаандгүй мөрлчөөл үст тий. Тэрэнд чинь заавал гарч хин нэгэ үзэх яг ямар ч шаардлага байна тий Тэгэл нөөх нь ууршд гуугаагүй л заах тийм хүн байдаг ш. Заавал юм болон дээр ууршд гуух албатай биш үстэй. Тэгэл нөөх нь мухан хараад үстэй. Тэгэл нэг удаа тэгэл өнгөрчлөлтөөд заавал биста тий чи пистанаа мөрлөө тий. Өнөөдөр эцээ эцээ те хин аав юм те хин энийгээ бүгд андуураад агаарай чи автгаа дээр автгаа дээр бөө чи наа мэдгүй те юу гэсэн ч үг юм те андуураад агаарай гэдэг те шууд ахын дөөмөө болоод гинт ахтай болж малаашаа те юу вэ би чи айл сэтэл хэлээ <laughs> манай ах штэ тийм тийм байж болохгүй октодаа те тийм байж болохгүй октод нүрт чаацдаг штэ те Тэстэс яасан юм те би жаахан шууд яан маань энэ ананер энэ эмэнер одоо болмоор юм болмоор юм. Эмэнер шууд чи бидрийг эмэ гэдэг хин байм бэ? Игч дүүнэрийн тийм үеийн ялгаан дээр зодоо модон болж молж те. Духан дээр нь өсгөхтэй гутлын өсгөх юм өсгөх юм мөр те. Октоудаа бас те. Баар баар маар зэрэг зодтолт юм уу? ард сайл зодтолдох үедээ зодтолдох л байх л та бас та. Тий, манайх нэг зодтолдох тэр нэг магадлал нь арай бага. Монголоос харьцуулаад арай нэг хэдэн мянган жил нийтээр амьдэрсэн болохоор гэсэн. Арай нэг олон жил бааранд байсан болохоор. <laughs> Маач баар ус шинж. Холоос харангуйтай шоо те. <laughs> Хараашаа ном сум агсаа шаашдаг. <laughs> Тэ. Яг нэг юм дэр. Исүхэ Баатар те. Шоод нэг тэрэгтэй хүн явж байгаа нарангуйтай шууд ах тараага дуудаж муудсан. Тойр болсоо шаа. Булааж авч хөөж мөгөөш хагац те. Тэр зүгээр анхны тэр яг тэр уулзалт нэг тийм байдаг шээ. Зүгээр тэгэж уулздаг шээ. Сайн уу байна уу байхгүй те. Шоо зэр алаа гэж ирж иддэг. Зүгээр л энэ юу өстэй явчихна алуу. <laughs> Тэ зүгээр л нэг хүнтэй суундаа гэж бодсон ингээд явжсэн чинь зүгээр гаднаас замаас нь өөр залуу өөр залуу орж ирээд нөхөр нь байгаа байдаг шээ. Спотчестаас нь шал өөр нөхрийн амьдралтаа агуудаага хараад тэр үнтэйгээ тэр чигтэй гэрэлсэн байдаг шээ. Сулгаалцсан байдаг шээ. Тэгтээ яг заримдаа бол яг энэ ёс заншлыг бас сэргэмээр санагддаг л та тий. <laughs> Бас тий яг жинхнээсээ шууд тэгээ булаач аа суучвал бас заримдаа бол амар байдаг тий. <laughs> Яг тэр гэр бүлтэй ч бас одоо алдсан шүү дээ. <laughs> Буцааж ирж булаач булаагаа шагаа тий. Мөшөө авч маавал ер нь тийм л хэлсэн юм шүү түүхэндээ тий. Мэрэгдүүдийг дайлал очиод татаруудыг тий. Очиж өшөөгөө аваад бөө өшөө авсан л байдаг хэвээр Чингис хаан чаа мэрэгдүүдээс өшөөгөө аваад мэрэгдүүд буцааж өшөөгөө аваад тэгсэн чинь мэрэгдүүд рүү яваад тэгснээр татаруудыг хятаал тэгснээр амбагааны өшөөг аавна гэж хятад руу дайраал <laughs> тий өшөө авалцсан тий дандаа тий нөөхөн тол хүүхдийнх нь чанс нь толгойг урд нь нээсэн ч гэх шиг тий тийм юм ханд орж болохгүй шүү дээ тийм үстэ тэр чинь 100 жилийн юм шүү дээ <laughs> тийм сая саяхных шүү дээ <laughs> тэгж шааж бол болохгүй яг шүү тэгээд одоо энэ бас залуучуудтай хамт жилмээр байл та энэ нэг клабд эксүүдтэйгээ бити ингээд цуг байгаад байгаа ч тий. Экс мексүүдтэйгээ ингээд нэг клаб тааралдуулд шууд ингээд явчихж байгаа ч тий. Заавал тэнд ингэж тий нэг хэрэг уурал зарих марх уурал нэг тэнд нэг аксаар хэвээр хайр дурлалын тэр <laughs> хохирогчдыг бусад хүмүүсийг битгий болгоо те. Тэр хайр дурлалтаа өөрөө л хохирол доо тийм сте. Шууд ингээд гараа явчихгүй ингээд тэр байгальтай те. X-ийнхаа ингээд цуг явж байгаа хүмүүс хүмүүс те одоо бантер бантер ингээд клабд ингээд орж мор шангууд X нэг явж байгаа. X нь найзуудтайгаа те найзууд нь өөр бантер бантер тавьж байгаа. Заавал очиж тэр те тэр бантиг нь барьж авч зодож моддог ч юм уу те. Тэр клабын гадаах зодооны те цагдаа дуудаж клаб хаалгах шалтгаан битгий байгаа ч те. Зүгээр ингээд X нь <laughs> явж байвал за энэ явж даа гэл тэгэл гараад өөр зөндөө клуб байгаа штэ. Заавал нэг клуб дотор ингэж нэг нэг нэгийг харж сэтгэл хөдлөлөөрөө жижигхэн ертөнцийн тийм шоунд шоуг шоуг ин хайр дурлалынхаа золиос битий болгооч гэж гуймаар байна тийм. Э. Гэтэ ч яг сал шахацах хэцүү л дээ тэгээд тэглээгээд бастаа бас архитаад авах бас хэцүү шттэ бастаа. Ирүүл мэн дээрээ битий охор тийм цаг хугацаа эрүүл мэндээр хин охирохын эцээ эцтэй. Өөрөө л охир шдэг шээ. Тэр харин ч пста фитнест яваад экстра пста харамсалтай шахах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм пста лалаар имэл байна уучлаарай тий. Чиний амьдрал чиний амьдралдаа тий хийсэн алдаа биш чиний амьдралдаа хийсэн харамсал болно гэж амьдрах хэрэгтэй шүү дээ тий. Пста тэгэхэд харамсал нь гялалц л та. Хялцах тусам гялалц. Аа тий. Наас хийх юм бэ. Нөгөө нэг чиний дээр гэдэг. Хялцах тусам гялалцсан. Пста Шинэ ертөнцийн байсан л байна. Тэр ихтэй. 4 5 жил аваад амьдрал үргэлж хийсээр. Зар мэдээг аваад гэж юу гэсэн үг гэдэг. <laughs> Зар мэдээ авдаг шээ. 3 4 5 жил боллоо. Хилээ. Гөрөөч стандар байх юм уу? Намаа тэрий гөрөөч стандар байх юм уу? Намаа чацлаа гэж боддог хөөх. Тэгсч чиний дээр. Алхаа гიშгийм үргэлж чиний дээр. Чиний төрсөн юм шиг байгаа нэ <laughs> тий хараад гөрөөд гөрөөд нэг жоохон хаалга малга татсан юм шиг байгаа тий тэг чи гарч ирэнгүүтээ хэвээр I'm back гэсэн шүү тий тий чиний дээр гэдэг чи манай нэвтрүүлгийн юу байсан бэ өөрөө байла <laughs> чиний дээр танд бидрэмч энэ одоо тэгтээс яг сүүл анх одоо сонсч эхлэх анх одоо сонсож байгаагүй ч юм уу эсвэл сүүлд 2 дугаар үйлрлээс сонссон хүмүүс бол сайн мэдэхгүй болох те яг 1 дугаар үйлрл бол яг 2012 онд яг яг анх бата подкаст хийгээ санаачлаа. Тэгээд манай гэрт бит хоёр хоёлос суугаад юу гэж нэрлэх үү гэж ярилцаад орцонд тамиг татчихагаад танил мэдрэмж юу яаж яана гэсэн чинь хин хин хүлэн зөвшөөрөө. Тэгээд эхлүүлж хийж ирсэн подкастууд. Тэгээ анхны дугаараас сүүл эхлээл ер нь бүгд л нэтд байгаа штэ. Forshared-д бас Forshared-д байгаа, Mixcloud-д байгаа, SoundCloud-д байгаа. Mixcloud дээр байгаа. Mixcloud дээр бол ер нь нэлээд хөлдөрсөн байсан тий. Тэгэл одоо маа зочноор бас гой гой хүмүүс уран бүтээлчд оролцдог байлаа. Төгсөн ах орж орж байлаа манай зоч. Төгсөн ахыг дахиад оруулах байсан тий. <laughs> Буруулаа нэг дахиад. Төгсөн ах нөгөө уулзалт хийх ба. Золгох ба. Тий. Саах орж ялаа. Дуучин чоочоо орж ялаа. Аа гавьяат Facebook чин орж ялаа. Гавьяат Facebook чин буюу одоо одоогийн Молпедиа. Молпедиагийн одоо продюсер. Тий. Молпедиагийн найруулагч Молбойс хамтлагийн продюсер. <laughs> Гавьяат Facebook ч орж ялаа. Тэгэл нэр хинтээ хийя нэр зөндөө гой гой хүмүүс оруулж ирсэн шүү дээ. Одоо дахиж давтан оруулмаар. Тий. Би одоо хэнийг оруулах вэ гэж бодоол тэгээд одоо энэ подкастаа бас авч явуулахгүй бол бас нэг сонсогч нартай болчоод тэд нартэй юм энэ цаг тухайд нь хөрөхгүй бас яваад иж болохгүй байх л тийм бас муухай тий Тэгэл баян асуудал хийсэн бол хийсэн шиг л хийх хэрэгтэй. Фэйсбүүкээр бич мичэл танил мэдрэмж яаж байгаа юм бэ гэл. Дараагийн дугаар хийцгээе. Бас яг нөгөө хөлийн чандд байгаа сталгачд их сонсд юм билээ. Гадны гадаад төд гараад амар сонсд. Хантай байдаг бах тий. Тэ. Тэнхтэй шүү. <laughs> бүх амьдралынхаа бүх новшин ямиг ярьсан байгаа. Тэгээ тэр бүхэн дуучлаарай. Яах вэ тэгэл боддтой л байсан шүү дээ. Одоо яах вэ хотлоо яриаггүй, улгаа хийгээгүй. Бүх юм ориг. Биднээс өөр юу хийсэт байгаа. <laughs> Тэ та эдтэй хамт өнгөрөөсөн цаг мөчүүдийг дэмий үрсэн гэж бодож байна та нар. <laughs> Тэгэл танил мэдрэмж гоёсан. Гойч болох болно. Одоо үржлүүлээд бүр амар олон та тэр чинь бид нар бүр лайв стрим стрим хийж мэддэг те бид нар шууд үздэг. Тэр үед чинь лайв байдгүй. Тэгээ одоо бол одоо гар уттай болгон лайв хийж те. Тэр үед чинь лайв хийх бол бас асуудалтай <laughs> байсан. Бас баг анх одоо баг л тийм лайв интернет шоу хийсэн баг тийм үү. Монголын анхны интернет тийм лайв стрим стрим тэн дээр бата боовоо гаргаж ирсэн. Э? <laughs> Галтаагонд хийжсэн тэр тухаар тэгэхээр боовоо гаргаж ирсэн. А чи миний өмдөг татчихлоо. Чи л татсан. Би бол боовоо. Тагийн боовыг харахыг өсөө тэр бичлэгийг одоо ч олдохгүй багтаа гэж хэлсэн шүү дээ. Устгацсан. Шээ. Тэгээ тэр үед үдчихсэн хүмүүс бол Батагийн боог харсан байгаа. Батагийн боог олон харсан биш. <laughs> Таас. Нэг олон харддаг юм уу? <laughs> Одоо ганц ганц л хүн харж байгаа. <laughs> Одоо өсөлт боож л тэр явагдаж байна. Эзэж харж байгаа. <laughs> Одоо өсөлт нь зогсоо хэлгдээ. Аа зогс. Тэнийх өсөж байгаа юм. Өсөөж шагаад байгаа шнэ. Өсөөж шагаад. <laughs> Тий. Улам хөгжөө шагаад. Улам бас боор болсон. Болцонлог болоод байгаа юм аа. Тий. 6 толгоо молгоо шахаад. Идэр залуу боо болж молгоо шагаад. Идэр залуу хөдөр чирэг бооваа. Хөдөр боомоо болцсон фитнест явдаг боом аашаа тэ. Боомныхоо фитнесийг хийж байгаа. <laughs> А тэгэл вэжэнда мен ч одоо тэг комедиг хийж гиснээс хойш ер нь нэг тийм нэг хэвэн нэг хэвэн ч гэхдээ энэ хийх байнга л одоо ажил бол хийж дуусахгүй. Тэгэл ингээл завгүй л нэг тийм ажил хэрэг ажил хэрэгэл тэ. Урд нь урд нь бол сайхан тэгэл нэг өдөр зүгээр нэг тийм хоосон байдаг өстэй. <laughs> Юу их үст та гэж бодож байгаа. За эцгээ нэг тийм те. Одоо бол тэгээд яг л цагийн юмыг цагт нь хийгээл. Ба. Одоо хоёлаа ч гэсэн одоо анх хийж эхэлчихснээс хойш хөгжөөл явчих те. Өөрчлөлтөл, шинчлэгдэл. Гэтэ микрофоноо ол гар барьсаар байна үргэлж майк мэн гарт мэн байна. За одоо цаашдаа одоо юу хий гэж бодож байна? Одоо төлөвлөгөө зорилгоудаас ярилцчих. За мань нь бол одоо л нэг э, ямар ч байсан лоочсны одоо репрутийнхаа яг сингл би даасан дебют альбом. Тэгээд яг би даасан. Гардж альбомт шүү дээ. А яг гинжингэрээ бол гинжингэр бол альбом байхгүй шүү дээ. Изелок альбомтай. Гинжин бол альбомгүй байгаа. Тэгээд удаан хүлээсэн альбом. Тий, Гинжингийн альбомыг бол Төвгийн альбомыг бас удаан хүлээсэн. Тий. Тий, Төвгийн альбом бол маш хүлээлттэйсэн. Энэ жил гаргая гэсэн чинь Төвгийн дараа жил гэж зарсан 2018. Detox шиг л нэг тийм хизээч гардггүй тий. Тэгээ удахгүй гарах байх гэж найдаж байна. Хүлээж байгаа. Хүлээлгэсэн шигэ чанартай байна. Тий, гол нь энэ ч бас нөө э, зүгээр нэг тий одоо чанартай юм гарах гал ингээл хүлээлгэл авах л та. Тэрнээс зүгээр л одоо ингээд хийсэн дуунуудаа нийлүүлэл альбом гэж хинтгэл гаргана <laughs> шүү дээ. Тэ хинт хинт ч 9 10 дуу байгаа шүү дээ, тэ. Цацаагүй 10 дуу хинт ч байгаа шүү тэгэхээр. Тэгээ альбом гэдэг одоо юуныхаа талаас те тэр одоо нэг бүтээл гэдэг талаас нь харж үзвэл те нэг цогц бүтээл гэсэн үг шүү дээ цомог тийм сонсдог кино л гэсэн үг те тэгэхээр тэр бүхнийг яг нэрэ рукигийн юу өстэй гоё болсон бэлээ Э, сая 6 сард бид нэр Эрдэнэт рүү явахдаа дархан Эрдэнэт явахдаа замдаа яг Rookie-гийн юу mixtape-ийг эхнээс нь дуустал сонссоо. Тэгээ манай Токо бол тэрэн дээр бол шааж илээ. Буцаар ирж ирэлээ. Тэ. Дууны дондор стек team skit тэр бол их гоё болсон байлээ. Яг юу талаасаа яг тэр юуны уур амьсгал нэг тийм нэг үйл нэг юм үргэлжилсэн юу яваад байгаа юм шиг те. Нэг дундаараа холбоостой. Тийм үйл явдалтай нэг өдрийн үйл явдал ч юм уу тийм. Тэр артистийн тийм ер нь бол яаж ч хийж болно л доо. Тийм. Одоо шинэлэг тийм би бас яг өмнө нь ингээд одоо ингээд бодоод хахад ингээд өмнө нэг юм би ингэж бодод. Одоо яг заавал одоо жишээ нь хаадлага бол одоо юу гэдэг яг заавал юм яг босоо тийм тэгшүнцөх тийм байх хэвээр. Бариулан заавалчгүй юм байх. Тийм яг юм байх хэвээр гэж дандаа ингээд боддог. Тэг яг яг л ийм л байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэд тэрнийхээ дагав дандаа хийдэг. Тэгэд тэрнээсээ одоо одоо ийм тэг гурвалжин ч юм уу бөөрхийн хаалга байнгут наац хаалга биш те. Яг энэ тэгшүн хаалга тэгшүн зөвтөл байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэд энэ нь ол өөр бол амар алдаал байсан юм байна л л тэ. Ер нь бол бөөрөнхий шалга байж болно, гурвалжин шалга байж болно тэ. Гол нь хаалганы үргийг гүйцэтгэх. Хаалганыхаа үргийг л гүйцэтгэх нь чухал гэдгийг л. Тэрийг бол яг бүр сүулт хэлбэр нь шүү дээ. Гол агуулга нь агуулга чухал. Тэгэхээр яаж ч байж болно. Тэ ямар ч байж болно. Заавал дуу хипхоп дуу гэхээрээ тэ заавал 16 таг төглөөл тахилт яваал 16 таг тэ. Тэр чинь яг одоо тогтцсон формат шүү дээ. Тэгвэл таашаалыг хөргөөл хүсэж явах хэвээр. Тэр таашаалыг 100% өгж явах хэвээр. Тэгэл болоо. Тэр бол ямар ч болж болно те. Хөргөх хөргий гэж зорьсон юмаа өргөжлөх хэвээр те. Тэгээд одоо рэпруудынхаа цамгийг гаргах зорилготой. Тэгээд нэг кинонд л хүч хүч сорих бүр яг бүрэн дүр ихтэй болцсон. Тэгээд продюсер олсон. Тэгээд зохиол таалагдсан, санаанууд бүх юм таалагдсан. Тэгээд одоо э, төсөл бичигдэх шатанда орж байна. Зохиол нь тийм зохиол одоо яг нэг 75% тавьж байгаа. Тийм. Тэгээд э, эхний одоо логлайн синопсисоо продюсеруудтай танилцуулсан. Тэгээд авч ажиллах боломжтой гэж утсан. Тэгэхээр Shit. Нэг тийм их ажиллаа энэ да тий. Тий нэг тийм их зэрлэг байна тий. Тэгээд одоо бас яг ингээд баамир олон ажлууд ингээд давхцсан. Тэгэл одоо ингээд цомог гэл ингээд ингээд ингээд ингээд одоо ингээд хөгжмийн ажлууд бас амар их байна л да тий. Одоо эн чинь бас сонсогчтойгоо хөгжмөр ханх хэрэгтэй шүү тий. Төгшөө улам л илүү. Ирэлт бол шүү дээ тий. Ирэлт бол. Одоо тэр ирэлтийг л хангах хэрэгтэй яг цоошин шин зүйл яг шин агуулга шин бүх зүйл те яг одоо дандаа дөрүүлж хаалгуулсан бол одоо бид нар гурвалж бүрэнхий те тасттай бүр хаалгагүй өсөгч онгоолгодог эсхийн хаалга хүртэл хийж байна те тэгэхээр э, энэ ажлуудаа бас зогсоохгүйгээр бас киноны ажил руугаа орох бодолтой тэгээд ерөнхийдөө бол тэгэл мөрөөдлийнхөө өмнө л биш те. Ийм ажлуудаар дарлуулж энэ ажлуудаа хийж амьдрахыг л мөрөөдсөн. Тэгэл тэр мөрөөдлийнхөө өмнө байна гэдэг нь л сайхан байна. Аха. Тэгэл одоо залуу байгаа юм чи энийг хийж ахгүй тэгэл дал мал гарцаа нэ юм хийгээд ингээ явж чадахгүй байх уу те. <laughs> Одоо ингээл ер нь бол эд үе одоо ирцэн штэ бид. Одоо эд үе гэх юм уу яг одоо яг алхмуудаа хийдэг те. Тийм бүтээх нас одоо юм сурах бүтээх яг эд зоригтой байх хэвээр үе те. Яг Өстөө нөгөө нэг галзуу барын аманд гараа хийхээс буцахгүй галзуу улаан залуу настай шууны сүдэршгэл дайраад өнгөрөх болно те. Тэгэхээр бас хэдүүлээ бага дээр нь ашиглаж авах хэрэгтэй шүү те. Тэг зүгээр л олоо гэдэг нь одоо зүгээр одоо наргиц ингээд өнгөрөх ш те. Гол нь тэр юм сураад насаараа секс хийх биш те. Залуу насаараа амьдрал босгох хэрэгтэй. Тэ. Одоо ихэнх лаг хүмүүсийг харахад яг тэр залуу насны 20-д те 12-тэй байхдаа л тий яг юуныхаа эхлэлийг тавьсан байдаг ч яг тэр одоо ирээдүйд байгуулах том empire тий тэр том эзэн төрнийхаа эхлэлийг яг анх тавьд маш жижигэн дараахан юмнаас эхлүүлсэн байт юм лээ. Том том одоо яг одоо юун дээр байгаа одоо төр засаг барьж байгаа те том том одоо нөлөөтэй хүмүүс бол яг 20 20 хэдэн жилийн өмнө яг л годомжинтэй залуучууд оюутан оюутны холбооны тэг үгдгийн арчлсан холбооны ч гэдэг юм те тиймэрхүүл залуучууд байж байгаа л тэмцэл зарим нь ихэнх нь одоо 8-нд яваал ч юм уу те зарим хэсэг нь архинд ороод <laughs> зарим хэсэг нь улс төрд ороод бизнестэй аль алийг хийгээл ингээл яг байгалийн шалгарлаар явцсан л байгаа байхгүй те Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо яг энэ үе дээр ирцэн. Одоо яг ирээдүйд яг ирээдүйн байр суурь одооноос яг эхлийн суурийг тавьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 20 жилийн дараа яг яамаар байна? Тэрийг 20 30 40 те чиний өөр хүүхдүүд ямар юунд өсөх үү? Хүүхдүүдийн хүүхдүүд чиний дараагийн олон чинүүд хаана байх вэ гэдэг л том асуудал шүү гэдгийг ойлгоорой. Тэгээд чамаас хамаарна гол нь те. Одоо яг чиний ээлж ирээдүйн ээж аав өвөө өвөө элэн цөвөө те бид нар бол бүгд үүргээ гүйцэтгээд чамаг төр хүртэл одоо бүх одоо юунуудыг те тохироог бүрдүүлээд ингээд одоо ингээд бид нар амьд байгаа шүү дээ те тэр тэгэхээр гайхамшигтай те энэ бол дахиж хизээч олдохгүй зүйл тэгэхээр энийг мэдхгүй би яахаа <laughs> ингээд энэ бол одоо сая ярьсан шиг те тэм дэмий өрхөш Гэтэ яг маа залуучууд гайгүй ойлгохгүй. Тэгээ ойлгохгүй хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Тэгээ заавалчгүй заавалчгүй ойлгох хэрэгтэй ч тэгэл. Зарим хүмүүс бас тэгэл тий дор бүрнээ хичээгээрээ тий. Тэгээ яг хит мөнгө гэж бити туушраарэ. Тэгээ яг хит ингээд мөнгнөөс илүү нөгөө үн цэнийг харах гэдэг байна шүү дээ. Тий. Хит ингээд мөнгө мөнгө мөнгө биш та мөнгө л байвал болно гэдэг байвал хичнээн үрх мөнгөн байгаа. Дуулдаг ч гэсэн гэх шиг. Тий. Үрх мөнгөн байгаа. Яг жинхэндээ бол хайр амьдрал хайр дээр тогтсон шүү дээ. Яг өндөг шиг. Үрэлцэх хөнгөө үлдчихвээ дээ охтуудаа. Яг хөнгөө үрх мөнгөн байгаад үрэлцэх хөнгөө үлдчихвээ дээ л гэж. <laughs> Сайхан хэллээ. Тэгтээ бол 5 10 20 мянга өдөр бүр олно те. Шинэ өдөр шинэ мөнгө аа. Дуртай бүх мөнгөнд доллар, евро, yen, фунт те. Манай онгоц цаах хэлсэн. Шинэ өдөр шинэ мөнгө. Аа гоё гоё үг шүү дээ. <laughs> Шинэ өдөр шинэ мөнгө. За одоо өнөөдөр тэгж хэлнэ даа. <laughs> Йоо, баярлаа. Шинэ өдөр шинэ мөнгө. Юу хцгандаа өдрийн минт. Шинэ өдрийн минт <laughs> урлагийн тайзан дээрээ 4 5 жил боллоо хүмүүсийг нээлгээл явсаар л байна. Зар мэдээ яваад амтэр дүргэлжилсээр л байна. Энэ тайзан дээр өчтрийн таад энэ дэр нэг юуны пэйжээр нэг ширсэн өчтрийн л урж ирсэн юм л энэ л юм л нэг постэр байсан шүү дээ мемен дээр нэг цагаан охиныг <laughs> хаар нэрнүүдийн бичээд унд нь үзэгч үзэгч үзэгчийг зүгээр үзэгчдэр цоврах гэж байгаа ганг банг үзэгчтэй ганг банг таван хар байдаг үзэгчт нь жижигхэн цагаан цагаан охин Тэр таалагдсан уу? Тэр бол үнэхээр таалагд. Тэр бол яг үнэн байсан. Цоврдаг аахгүй. Зөв л тий үзэгчд мэдээж жаргалтай байх нь тодорхой тий. <laughs> Тэр цагаан охин бол үнэхээр жаргалтай харагдчихлээ. Таван хар залуу шүү дээ. Гэгээ бүх л охины хүслэн байх тий. Бүх л охин биш байгаа гэж. Тэр бол бас хардкор. Тэгээ тэр доор нь комментэн дээр нь За ингэж андуурч болохгүй шүү дүүнараа. Аа тэгэж тэгэж. За ингэж явбал юу ич гэлээ нэг тийм нэг тийм дандаа ахнар байдаг те нэг ухаан хайрлсан. Тэ юу юу хчлэнийг за комеди ийм байдгүй маа. Аа, бүр комедигийн <laughs> ухааны доктор, профессор орж ирсэн гэдэг шээс тээ. Тэгэхээр тэгээд өөрөө ямар ч тийм юу хов нэмэр оруулаагүй, өөрөө хийгээгүй өмнө одоо заа зөвлөөгүй те. Ямар ч хов нэмэр оруулаагүй гинт шүмжилж орж ирэл дайраал те. Тэр бол одоо тэгэл тэгээ заавал чинийхэр хаалбгүй гэдгийг ойлгоорой тий. Үгүй тэгээд гэтээ гол нь яг тий за тэгэж болно л та тэр болоод бид нарт нэг тоохгүй. Гэтээ гол нь өөрийнхөө цаг хугацааг тийм нервийг тийм бараад байгаа хөөх тий. Тэрийг нервэл тэрэнд ингэж имзэглээл тий стресс тархины хідэн яагаал тэрний орондоо өөр юм шасан тий. Гой санаа зовхор зөндөө юм биш тий. Хэвээ англи хэлэнд анхаарал тавьсан юм тий. <laughs> Яг үндэ Америкийн комеди бол амар одоо садар те одоо бохор одоо юу гэдэг хараал хилдэг. Тэрийг ол би яг ихтгэлтэй хэлж чадна. Манайхаа одоо хаана яг тийм гэгээлэг одоо тэнгэрийн комеди үзэх гэдэггүй. Тэрнтэйгээ жиш биднийг жишээд бүр ингээд тэ муулаад нэг од нэг одтой ревю үлдээгээд тэ комеди ихэр бүх хүнийг гэгэрүүлээл аа тий комеди клабаас гарангуудаа шууд амьдралаа өөрчлөөл амар шаагаал. Шууд одоо рекорд ивдэл алтан медаль аваад одоо яадаг чинь шинэ компани байгуулаад нэг тим юм хүсэж орж ирд юм шүү. Тим юм хүсэж байгаа бол комеди рүү биш номын сан руу яв. Нэрээ тийм. Комеди бол зүгээр интернетээр одоо юм уншдаг ч юм. Тийм. Комеди бол комеди л байл та. Яг секс ярьж болдгүй юм ба тий. Хаашаа та нар эсвэл хийдэг юм уу та нар? <laughs> Секс дургүй юм уу? Би <laughs> бооггүй хүмүүс ингэж бид нар татарах юм шиг. Тэгээ доотл нь битүү шат. Сайхан хийгээд стас нэр. Тэгээ зууж ирэлтэн. Ах тэгээ тиймэрхүү юм сонирхолтой сонирхолтой юм уу? Янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Та нар ч гэсэн яг тиймэрч хүлэн зөвшөөрж байгаа болохоор ойлгоорой охтуудаа. <laughs> За за тэгээд өнөөдрийн ярилцлага сайхан боллоо. Токатага сайхан ярилцлаа. Би бас нэг юм асууя. Чи одоо ер нь дуу хийх хийхгүй мүү? Мань хийл та мань юу нэг UB comedy-гийн нэг тийм сүлд дуу маягийн. Гэтэ заавал ч UB comedy гэдэг гэж <laughs> шаардлагагүйгээр зүгээр одоо тайсан дээр гардаг ч юм уу те нэг тийм интроны нэг тийм зөвүүн амар trap ч юм уу те тэрэн дээр нэг гарда марда амин гомд гомд юу гэдэг чинь те одоо зүгээр нэг санаа нь бол ерөнхийдөө start from the bottom одоо би өөрөө өөрийгөө self made одоо юу гэдэг чинь те нэг тиймэрхүү одоо нэг тийм утга санаатай ямар ч үгтэй байж болно гэтээ ер нь санаа нь тийм аян дөргөө гой тайзан дээр гарч ирэхэд яадаг нэг тийм дуу мань бас хийгээд хамтраад яагаад тэгээд одоо энэ 10 сард болох big show-н дээр нээлтийг яг тэгж хөшиг онгонгоочуд амар гэрэл мэрл ягаал очихсныхан те дуулсан game money game money game money тэгэж мгээд амар сүртэй гарч ирээ шөөв мөө бөмбөссөн нэг тийм тийм хэцүү стандар гарч ирмээр баг. Э, э, тий, тий. Тайзан дээр гарч ирсэн бүр аархаа солиороо тий. Э, амар гоё шоу хиймээр байгаа юм тийм ээ. Ер нь манай идрээч гэсэн тийм санаа хэлсэн. Идрээд бас гартагийн доонод их таалагт юм лээ. Гинжин гэдэг нэг тийм зөвөн гар байна гэдэг шиг. <laughs> Дооны өг мөг нь аваар зөв надад таалагцсан гэ. Хөдөө явахтаа сонс гэсэн. Айргу айргу айргу яг тэр шиг нэг тийм айргу гэдэг шиг ч юм уу тий. Гэтэ яхав заа яг сонсогчдын өмнөөс ярьчихсан. <laughs> Тэрийн хоорондоо ярих юм байлаа гэх юм. Гэхдээ бол <laughs> дуу бол ер нь цаашдаа яг бүр яг сериосны бүр ингээд альбом альбом гаргана гэх юм цааш энэ зүгээр бол яг ийм тайзан дээр одоо молбойсынхаа ингээд дуу хийгээд тахч те. Тийм дуу бас хийлж болно шүү дээ. Яг комеди дуунууд бас те Lil Dicky Mickey те. Lil Dicky бол амар шааж байгаа шүү дээ. Lil Dicky бол яг тэр rhyme rhyme нь бол яг joke rhyme шат те punchline, joke punchline, joke гэдэг. Тэгээд одоо ингэ нөгөө нэг dollar нэг get money заа нэг бас бүгдийг хэлсэн шүү дээ. Тэгээд ингээл доор ингээ комент ингээд харж хахад юу спитрил яагаад ирж ирэхгүй байгаа юм бэ те Э, бити те лоожсон те хүмүүс ингээд одоо ингээд комеди батаагаар нь таньдаг те хүмүүс бол оо энэ нөгөө UB comedy-гийн гараа штэ UB comedy-гийн батаа байна гэл те яг нөгөө лоожсон яг мэддэг яг бидрийг сонсдог байсан те сонсдог те яг мэддэг хүмүүс нь болохоор ингээд оо спитрэл те спитрэлэрэ байл да бити comedy батаа байл да гэх хүмүүс ч бас байдаг тэгээд бас би бас тэрийг ингээд харчаа за батаагийн бас спитрэлийн үзэл бодлыг бас рэп сонсогч дундаас бас те сонсдог мэддэг хүмүүс бас хүсэж байгаа зүйл байгаа юм байна да гэж бодсон. Тэгээд чамаа нэг ганц хоёр дуун дээр гартай барьдаг юм хэвэл. Сериосны тийм рэп эднэр хийх гоохаа зөөр. Яг хоо нэг гой үглэлт нь мэдээж хүн сонсоход нэг айтайхан тийм тодорхой speed reel speed reel яа. Гэтэ бас одоо юу гэдэг нэгэн одоо би чи одоо энэ хашуу урлагтаа хотголцлаа шүү дээ. <laughs> Тийм. Хотголцсон юм чи бас нэг тийм тийм характераа гаргадаг. Тийм тэр агаартайгаа тий. Тийм тэр агаартайгаа а ихтэй бас хипхоп агаартайгаа. Тийм. Тэгээд ууса одоо холимог тийм. Тэгээ инедмийн болчих дуу хийнэ гэж одоо бас юу ч байх уу те. Эсвэл одоо Никтоны Бацка шиг комеди дуу гэж байхгүй болох те. Тэгэхээр хипхоп бол энэ талбарт бол мэдээж хамгийн чөлөөтэй энүүгээр хипхоп өөр аюу гоё гэдэг те. Одоо жишээ нь юу гэдэг харт амхны тухай Никтоны Бацка дуулах бол сонжтой эсвэл одоо <laughs> болд одоо секс дуулах юм шиг. <laughs> <laughs> Янаг цэцэг шат. Тэгэхээр э, одоо хипхоп энүүгээрээ гоё яддаг болохоор. Тэгээ яг яг одоо молбойс бол одоо жишээ нь яг комеди рэп хийж байгаа ч гэсэн яг скиллийн хувьд бол яг чанартай байж чадахгүй те зүгээр скилгүй байгаа нь комеди болцоод байгаа юм шиг те тэгэхээр яг энэ салбарт спитрилийн утга санаа философи орж ирвэл Монголын рэп хөгжмийн төрөл <laughs> тийм сүртэй яриаш байгаа. <laughs> Тэгээ одоо тэгээ энэ үгийг ашиглахаас өөр аргагүй учраас аа тэгээд яг шинэ юм тий одоо Монголд одоо ерөөсөй байхгүй байгаа энэ салбарт бас шинэ нэг төлөөлөл болох болов гэж хөгжмийн продюсер өний өрөөл харж байгаа. <laughs> Мэж бол яг хий гэж бодож байгаа. Өөрөө рэп хийдэг байсан учраас яг энийг бол яаж хийхийг бол хинэрч заалахгүй маш сайн мэдж байгаа. Гэтэ үг үг үчих талаасаа бол үнэхээр сонголт одоо ингээд тэмдэгтэр нээгээд яг ингээд үзгээ бариад ай сонсоод ингээд сунгууд ингээд суугаал хэлээс тэрээс юу ч хийчихгүй. Тэгэхээр бас яг энэ нөгөө яалтчгүй нөгөө нэг яг л одоо нэг төрлийн одоо юу шигтэй сонголт шиг хийхгүй удсаар байгаа цунгалтай одоо тэл яасан шиг одоо булчин шиг те хөгжүүлэхгүй дасгалыг дасгалаа хийхгүй сарга тэр болцооныга агшаатсан юм шиг яг тийм тэг санагдсан. Тэгэхээр сайн бичдэг одоо буцаад одоо райм бичдэг одоо яг өмнө нь бол яг миний толгой яг тэгж ажилддаг усхгүй шууд ай сонсоол шууд ингээл за ингээл яг райма бичээл те 30 минут ч юм уу цаг сууж байгаа л 16 мурга бичдэг нэг тийм байсан. Тэгсэн чинь одоо яг тэрийг яг хийхгүй дасгалаа хийхгүйсээр гад төсөрсөн мөлий. Нилийн төсөрсөн мөлий. За загтаа мань бол хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд үгээр ярилцлага дуусгая. Сайхан ярилцлаа. Токатагаа эргээд одоо танил подкастаараа тий. Орох үнэхээр сайхан байлаа. Тэгээд үзэгч үзэгч үзэгчлэг сонсогч бас аа анх сонсож байгаа бол одоо Тука бит хоёр анх энэ танил мэдрэмж нэвтрүүлгийг 2012 онд эхлүүлж байсан юм аа. Тукагийн гэрийн студид нь тий. Хоёулаа орцонд нь тамхилангаа яг танил мэдрэмж гэдэг нэрийг зохиож байсан юм аа. Тэгээ одоо ингээд 5 жилийн дараа бас л те би одоо Монголын бас анхны подкаст гэж боддог шүү дээ. Тэг угаасаа тий би ч гэсэн угаасаа л Монголын анхны подкаст мөн өөр байгаагүй. Тий. Өөр байгаагүй. Одоо бол подкастууд бас хийдэг залуучууд бас гарч ирж байгаа. Энэ бас маш гоё санагдчихж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүсийн үзэл бодлыг чөлөөтэй чөлөөт хэлбрээр те заавалчгүй дундуур нь чапи ахын реклам явуулдаг <laughs> те эфемийн нэг тийм <laughs> хотлоо цензурны орчинд биш те энэ бол яг цэвэр интернетэд чөлөөтэй үгээ хэлж байгаа бас үндсэн хуулийнхаа эрхийг эдэлж байгаа нэг тийм хэлбэр тэгээд бас технологиг ашиглаад хүмүүс хоорондоо холбогд маш гоё ирээдүйтэй ер нь бол <coughs> тийм талбар формат юм болоо гэж боддог цааш тас ер нь хийг очиж байгаа. Чи ч гэсэн бас хэлдэг биш нэг. Аа тийм ээ. Манай энэ. Тийм нэг. Тийм ээ. <coughs> Тэ яг тийм. Тэмчдэг бол байнг байгаа. Манай л тэр чинийс нөгөө тэ сонсоол байгаа шин. Сонсоол. Тэгээд аль болох сонирхолтой хүмүүстэй гоё яриа хүнд хүнд юм үлдээх юм бодуулах те. Аа за юм заавалчгүй бодуулахгүй бол зүгээр л хөгжилтэй нэг 2 цаг өөдөхгүй те. Нэг цаг өөдөхгүй. Нэг тийм яриа бас аа Тэг яг болоосоо гэж хичээтгэлтэй. Өөр бас хүмүүсийн үзэл бодлыг сонсох чинь бас э, сонирм өст те. Таны э, таны ерөөсө бодож байгааг өнцгөөс битэр ярьж болно шүү дээ тест тэр э, бас бидний ч гэсэн бодож байгааг өнцгөөс одоо боддог хүмүүс зөндөө байгаа те. Тэгээ комент үлдээгээрээ те. Тэгээд би одоо авах гээх ухаанаар хандараа. Гэтэ ер нь битгийгээрээ. <laughs> Бүгдийн лав. Бүгдийн залэг. Акшн. За за за баярлалаа.